<laughs> dieses Schneemobil mit Ketten. Wisst ihr, was ich meine? Wo man so fährt wie Motorrad, wie ein Quad, Bruder, wie ein Quad für Schnee. Safe. Wir haben nur fünf Tage, Alter. Scheiß drauf, lass einfach das Geld <laughs> verballern. Scheiß drauf. Und wir filmen das einfach alles, weißt du? Young Dog mäßig. Oh, oh, oh. Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Hilf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht, Baby. Ich roll ein Jeep. Titanic mit Tim mal zwei. Deine Liebe ist kalt wie Eis. Ich lass dich schmelzen, wenn du weißt, was ich mein. No Baby, gib mir mehr von deiner Fake Love. Und ich rede nicht von diesem scheiß Drake Song. Erfüll dir Wünsche wie bei Dragon Ball Shenlong. Komplett auf Amis, voll auf Sendung. Oh Baby, gib mir mehr von deiner was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, helf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, helf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht, heute Nacht, Baby. Jade Hennessy und auf Spotify ASAP Rocky LSD. Sie will wissen, wie der Hase läuft, nicht nur Birds und Bees, auch das harte Zeug. ich komm wieder, wenn sie ruft, deine Liebe ist nicht echt, aber dafür ist sie gut. Pack den Benz vor der Tür, pack mein Herz in deinem Bett, mach so weiter und ich geh hier nicht mehr weg. Oh was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, helf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es, helf mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht, heute Nacht, Baby. Oh. mein Herz bei dir heute Nacht. Ella, Ella, Ella, ey, wie lang bleibst du mit mir wach? Ich brauch mein Herz bei dir heute Nacht. Diese goldene AK Chon euch da laden. Jetzt kommen wir auf die Sachen. Jungs, jetzt läuft sie spürt. Ja, Bruder. Ich bin schon um die, ich bin schon beim Bus, Bruder. Der hat nur gerade einen Roller umgeschmissen. Deswegen, chill kurz. Ich bin gleich da.